Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Ježíš oczy knebia k nebi a modlil se. Otče svatý, je we svém jménu, který mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, ja jsem je zachowawal we tvém imenu, který mi dal. Hranil sem je, a nikdo z nich ne zahynul, kromě toho, který propadl zahubě, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k Tobie, ale toto mluvím jeszcze ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim Tvé slovo, svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvět je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcují, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Słyszeliśmy Słowo Boże. <clears throat> Milowani bratrze, sestry, Swaty Paweł rzekł starszym cirkewni obce w Efezu. Ja wiem, że po mem odchodu wniknął mezi was drawi wielcy, a że statce szetrzit ne budą. Ano, z waszych vlastných ostrzedł powstaną lidé, którzy se budą snažit przewraconymi rzeczmi strychnął za sobą uczedniki. Proto buďte bdělí a pamatujte na to, jak sem ja po trzy leta ve w nocy, noci neustale se sylzami każdego z was napominal. A nyni was tedy odporoučím Bohu a slovu Jeho milosti, które ma moc vzdělávat a zjednat dziedzictwi wszech posvěcených. Paweł se obraci na starsi a biskupy, którzy mają zodpowiedność za církev, na pastírze powierzone sprawować Boży církev. Nie zabywa se obsahem jej służeb, ale przypomina im, że mają zostać bdzieli na obzoru se objevuje četná vnější i vnitřní nebezpečí. Jedním z najzaważniejszych je působení dravých velků, řežících falešné učení. Boží církev má jakou hodnotu, protože si ji Kristus získal vlastní krwi. Ci, kdo předsedají společenství církve, mají tedy znaczną zodpowiedność pastir musi bdit we w nocy, a ze łzami najpierw nad sobą, a pak nad ostatnimi, aby ochranił zwierzęne statce przed neprzateli. Paweł zde strucznie o tom, jak wielko zodpowiedność ma jej pastirzy cirkwe. Zwiedomim, że jego pożadawki są naruczne, a bez naze dodat przedstawionym cirkwe odwahu, je wieruje Bohu, a Słowu Jego miłości, które ma moc wzdzielawać. Takowym oprawdowym pastirzem był także swaty biskup Bonifac. Pokrzcien był Winfrid, był anglosas, pochadzel z Exeteru w zapadoanglickim Devonu. Za to użyli stać się misjonarem. Mieli uśpiech, protože swe wiadomości spojował z głęboką zbożności, z wielką laską k duszim, z posłuszności a oddaności k papieżskiemu stolci. Dążył po papieżowie pożegnani k ewangelizacji Germanu. Rzechoż drugi ho asi rok nechal u sebe, a w polowinie kwietna 719 ho powierzył hlasaniem Ewangelia mezi Germany – Adalmo dal imeno muczednika Bonifacy. Papież dal Bonifacowi również doporuci icji listy prawyznamnego franskiego majordoma Karla Mertelu i pro duryńska asaska kniżata. Bonifac pak z pomocy anglosaskich duchownych zaczął zakładać klasztery jako baszty chrześcijaństwie odebral se znowu i do Hesenska, gdy se mnozí křesťané zase obraceli k powieram čarodějství a k przynaszeni obětí modlum. Pak w Duryńsku řešili problemy niedostatecznego wzdzielania knieży, a jej niedostatku we On sam uczył, Církev se pomorzy po moři tohoto světa jako wielka loď a doražejí na nim v tomto životě různé vlny zkoušek. Nesmíme ji však opouštět, nepřídit. Dávají nám v tom příklad dřívější otcové, Klement, Cornelius a mnoho jiných v městě Římě, Cyprian v Kartagu, Atanáš w Aleksandrii. Za wlady pochańskich cisarzu drżeli kormidlo Kristowy lodzi, jego najdrażsi snubenki. to też cirkwe. Uczyli i branili. Broni pracowali, a trpieli aż k proliki krwe. Gdyż myślim na nie, a im podobne, i ma mnie chruza. Stracha chruza se na mnie życi, a dies mnie hali prome grzichy. A kormidlo cirkwe, której jsem jedną przewzal, bylbych najradziej upnie pustil z ruką, gdybych byl na to mohl najít nějaký przykład u Otcu nebo souhlas ve svatých písmech. Protože je to tak a pravda sice může být potlačena, ale nepřemožena ani oklamana, ať se naše zemdlela, zemdlena mysl uchylí k tomu, který říká ústy Šalomouna. Důvěřuj v hospodina celým svým srdcem a nespolehej na vlastní chytrost. Myslí na něho při všech svých cestách a on urovná všechny tvé stezky. A inde pravi, mohutną twierdzi je menochospodinowo. hospodinovo. K niemu se spravedliwe utika, a zachrani se. Stójmy pewnie we sprawiedliwości, a przyprawmy swe serce na skouszki, abychom wydrżeli, co Bóg uloży, a mohli mu říci. Pane, Ty znam bywal utočišczem od pokoleni do pokoleni. Duwierzujmy w toho, który na nas nalożył brzemeno co nie możemy unest własnymi silami, własnymi silami. Nesme skrze Něho, neboť On je všemohoucí a říká, a mé břemeno netíží. Stójmy pewnie w boi w den Panie, neboć na nas przyszli dni uskości a soużeni. Chceli Bóg, budźmy ochotni zemrzeć pro swate zakony naszych Otców, abychom z nimi dosahli wiecznego dziedzictwa. Nie Nebudźme niemymi psy, nie nebudźme tichimi pozorowateli, nie nebudźme najemniki, którzy prychali przed wilkiem, ale budźmy starostliwymi pastirzy, którzy bydzi nad stadem Chrystowym, a oznamuje wszechny Boży uradki, wielkim i malym, bohatym i chudym, każdemu stawu, a każdemu wieku, pokud Bóg da, k tomu możność wchod i wchodzi. Oswatoduszni Swatcich, svatcih 5. června 754 chtěl bierzmować nowokrzcience w, Level, w Leverdenu w sewernim Nizozemsku. Byl však se swym 5-2 czlennym doprovodem obkliczyn ozbrojonymi pochany, którzy rozmetali na doby, knichy a ostatki a przy wrażdzie misjonarzu był ubit i swaty Bonifac. Na miejscu tego krwe prolici dnes stoi severo-nizozemskie friske miasto Dokkum. Cielo swatego Boniface było najpierw pogrzbeno w Utrechtu, później przewezono do Fuldy. W roku 1984 odkryli archeologowie w Dokkumu zaklady starego chramu studanki z VIII stoleci, która sloužila swatemu Bonifacowi jako křestní woda. Na przymluwu świętego Boniface spieszmy církew w dnešním nizozemsku a Niemecku. Bohu a Słowu Jeho miłości, które ma moc wzdzielawać. Zda się, że i dnešní, w dnešní dobie to nalechawie potrzebuje.